Արդեն երրորդ օրն է, ինչ ադրբեջանական զինուժը հարձակման փորձ է անում Սոտ Գվարդենի սողությամբ։ Ավելորդ չնկատել, որ վերջին 3 օրերին Թշնամու ամեն հաջորդ գրոհն ու հրետանային մենամարտն ավարտվում է հայ զինվորների գրագետ եւ ջարդախիչ պատասխանով։ Ցավոք ոչ առանց կորուստների։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչու է Ադրբեջանի բռնապետը հիմա գնացել այս քայլին։ Ամենաակնառու պատճառը անցած եւ գալիք բանակցություններն են։ Պարզ է, որ ԱՄՆ-ում անցած բանակցություններում Ադրբեջանը չի կարողացել հասնել իր գլխավոր նպատակներին։ Պաշտոնական Երևանից եւ Բաքվից Թուրքիայից վերջին շաբաթվա ընթացքում հնչող հայտարարությունները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ Ադրբեջանն ամեն գնով փորձում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգից հանել Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցը եւ Հայաստանից ստանալ Տավուշում եւ Արարատում խորհրդային արեստական անկլավները։ Ավելորդ չհիշեցնել է, որ դրանցով են անցնում Երևանը համապատասխանաբար Վրաստանի եւ Իրանի սահմաններին կապող գլխավոր մայրուղիները։ Բաց աղբյուրների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ եթե Արցախի կարգավիճակի հարցում Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշ որոշումը առնվազն այս պահին ավելի հակառակվող է, ապա անկլավների հարցում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հույս ունեն զիջումներով գնալ խաղաղության։ Իսկ վերը նշված մայրուղիները նախատեսվում է փոխարինել արդեն պատրաստի այլընտրանքային մայրուղիներով։ Բնականաբար ոչ մի ամբողջատիրական բռնապետություն երբևէ չի բավարարվելու զիջումներով եւ պահանջելու է ավելին։ Ադրբեջանը եւս բացառություն չէ։ Վերադառնալով վերջին օրերի էսկալացիային հարկ է նշելը, որ Թշնամին հույս ուներ մինչև Կիրակի շոշափելի հաջողություններ ունենալ Սոտկյան ուղությամբ, սակայն ռազմական գործողությունների ընթացքի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նախնական հարցակումը ձախողվել է։ Ակնառու է այն, որ Ադրբեջանը մեծացնում է բախման աստիճանը եւ ճակատագիծը կարելի է սпасել հարցակման փորձեր նաեւ Գեղարքունիքի հյուսիսում եւ Տավուշում։ Ադրբեջանի բռնապետին իրոք օթիպես պետք է գոնե չնչին հաջողություն այս օրերին բրյուսելյան բանակցություններից առաջ որպես հաղթաթուղթ խաղացնելու համար համար։ Միաժամանակ հայկական կողմի նույնիսկ ամենափոքր առաջխաղացումը կարող է բեկումնային լինել ոգեպնդման եւ սեփական ուժերին կրկին հավատալու հարցում։ Սոտկյան արճակատման զարգացման երկու առավել հավանական տարբերակ է հնարավոր։ Տարբերակներից մեկն այն է, որ նույնիսկ շոշափելի հաջողության բացակայության դեպքում Բաքվյան բռնապետը կդադարեցնի այս էսկալացիան եւ բրյուսելյան բանակցությունների սլակն Արցախյան հիմնախնդրից ըստ հնարավորին կթեքի դեպի Հայաստանի Հանրապետության սահմանի վիճարկումը։ Այդուամենայնիվ Ադրբեջանն ամեն ինչ անելու է, ինչ որ առավելություն ներկայություն ստանալու ռազմի դաշտում բանակցություններում նույնն անելու համար։ Քիչ հավանական է, որ Ադրբեջանը կդադարեցնի այս էսկալացիան առանց էական հաջողությունների։ Այդուամենայնիվ չի կարելի բացառել նաև Մրֆիի օրենքը եւ եթե հնարավոր է վատթարագույն տարբերակ, այն միշտ էլ պատահում է։ Վերջի վերջո հենց անցած տարի մենք ականատես ենք եղել, թե ինչպես կարող է միջազգային հարաբերությունների համակարգում խաղադրույքների անվերջ բարձրացումը հասցնել լայնածավալ ու երկարաձիգ պատերազմի։ Այս պայն շատ չէ հավանականությունը, որ Ադրբեջանը լրիվ վաբան, բայց եւ դրա լրիվ կացարելը չի կարելի։ Լայնամասշտաբ պատերազմի չգնալու ամենամեծ գործոնն այն է, որի տարբերություն 2020 թվականի հիմա Ադրբեջանը չի ունենալու նույն գործում կամ լուր հավանությունը։ Թուրքիան առաջիկա առնվազն 2 ամիսներին զբաղված է լինելու ներքաղաքական խնդիրներով, Ռուսաստանը ներքաշված է այլ պատերազմում, Պակիստանում եւ Իսրայելում լուրջ ներքաղաքական լարվածություն է։ ԱՄՆ-ի տարբերություն 2020-ի աշնանը հիմա ուշադիր հետևում է տարածաշրջանին Եվրամիությունը եւ Իրանը չնայած հիմնականում չեզոք են, բայց այս պահին ընդգծված ադրբեջանամետ չեն եւ այլն։ Ամեն դեպքում միջազգային բանակցությունները եղել եւ մնում են ուժով ստացածը թղթով ամրագրելու միջոց եւ բոլոր այն պետությունները, որոնք կարծում են, թե գրիչն ավելի ուժեղ է, քան զենքը, միշտ պատժվում են զենքով։